Doamne, miluiește-ne! Hristoase, miluiește-ne! Doamne, miluiește-ne! Doamne, miluiește-ne! Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi! Fii milostiv, iartă-ne, Doamne! Fii milostiv, Ascultă-ne, Doamne, de orice rău, mântuiește-ne, Doamne, noi păcătoși, te rugăm, ascultă-ne. Mielul lui Dumnezeu, care asupra ta păcatele lumii, iartă-ne, Doamne, mielul lui Dumnezeu, care e asupra ta păcatele lumii. Ascultă-ne, Doamne! Mielul lui Dumnezeu, care e asupra ta păcatele lumii, miluiește-ne pe noi! Hristoase, auzi-ne! Hristoase, ascultă-ne!